Det Kalifornien er dog et land uden lige. Ja, var vi der, kunne vi alle mand blive rige. I fald man blot kendte guld fra sand, det var sagen, så kan man bære en pose fuld hjem om dagen. Der går ved store med portopé og galoner, og vil man gifte sig, så får man tre, fire koner. Der kan man leve, hvordan man vil, uden risiko. Ja, var jeg pige, jeg rejste til San Francisco. Sin sklave har man som på et blink parade, og sine børn lader man spille klink med dukater. Ja, den der sparer det mindste blot kajes kniven. Og gjerrig herre, ja, du gråser godt, hvilken leben. Der er og den fattigste millionær, jo jeg takker. Og selve Rothschild, man regner ham for en prakker. Det er et land, der kan svare skat til finansmænd. Der må vi over jakker at nat, mine landsmenn.